to'qqizinchi bob hazrati ayso yo'lda ketib tug'mi qarg'u bir odamni ko'rdi shogirdlari hazrati aysodan ustoz bu odamning tug'mi qarg'u bo'lishi kimning gunoh sodir qilganligidan bo'lgan o'ziningmi yoki ota onasiningmi deb so'rashdi hazrati ayso bundoq javob berdi o'zi yoki ota onasining gunoh sodir qilganligidan emas balki xudoning o'z qudratini uning hayotida ayon qilmoqchi bo'lganligidandir kunning yo'riq vaqtida meni avat kuchining bizga topshirgan vazifasini ado qilishimiz kerak kash kirib qorong'i tushib ketsa hech kim ish qilolmaydi dunyoda bo'lgan mazgilimda dunyoning nuri o'zimdirman hazrati ayso bu so'zlarni qilgandan keyin yerga tükürüp tukruk bilan loy qilib loyni heliqi odamning ko'zlariga surib qo'ydi va bununla siloha ko'lchigiga berib ko'zlaringni yu dedi siloha söz so'z bo'lib avatilguchi degan ma'nini berdi heliqi odam hazrati Eşan'ın degini boy qildi va ko'zlari ichilgan holda aytti. qo'shnilari va tlemçilik qilganda uni ko'ganlar bu o'ltirib tilamchilik qiladigan ilqi odam emasmi deyishdi ba'zilar ha shu desa yana ba'zilar yo'q u emas ammo uningga o'xshaydika deyishdi biroq u o'zi man dal shu kishi bo'laman dedi undaqda ko'zlaring qandoq ichildi deb so'rashdi ular u bundoq javob berdi aysho degan bir kishi loy qilib ko'zlarimga surib qo'yib manga chig'ig'a ko'lchigiga berib ko'zlaringni yu degan edi man uyaga berib yuvsam ko'zlarim ichirib ketdi u hozir qayerda deb so'rashdi ular bilmayman dedi u haloyiq ilgari qorg'u bo'lgan bu odamni parishlarning yeniga elib berishdi hazrati ayso loy qilib bu odamning ko'zini soqaytgan kun dal dam elish kuni edi parislar bu odamdan ko'zini qandoq ichilganligini so'rib edi u u ko'zimga loy surib qo'ydi ondan yuzimni yudim hozir mana ko'raladigan bo'ldim dedi shuning bilan parislardan ba'zilari u odam xudoning yendin kelgan emas chunki u dam elish kuni chiqmaslik amriga xiloflik qildi deyishdi yana ba'zilari gunohkor bo'lsa qandoqlocha bundoq mo'jizani yoritolaydi deyishdi buning bilan ularning orasida bo'linish paydo bo'ldi ular qorg'u odamdan yana ko'zingni ochgan u odam senichi qandoq odamdi deb so'rashdi u bir payg'ambar dedi yilqi odam Yahudi oqsoqollari ko'zlari ichilgan odamning ota onasini tepib kamiguncha burun uning qorg'u ekanligiga va hozir ko'zining ichilganligiga ishonmaydi shunga ular uning ota onasini chaqirtib ulardan tug'mi qorg'u degan o'g'linglar mushumi hozir qandoqlarcha ko'raladigan bo'lib qoldi deb so'rashdi uning bizning o'g'limiz ekanligi va tug'ilishidilla qorg'i ekanligi rost lekin hozir qandoqlash ko'raladigan bo'lib qolganligini ko'zini kim ochganligini bilmaymiz uni o'zinglar so'ranglar u cho'ng odam tusa o'z ishini o'zi so'zlab bersin deb javob berdi uning ota onasi ular yahudiy oqsoqollarning qo'rqqanligi uchun shundoq deyishdi chunki yahudiy oqsoqollari hazrati aysoni qutqizuvchi masih deb e'tirof qilganlarni ibodatxona jamoatchiligidan qo'g'lab chiqirishni qaror qilgan edi shuning uchun yilqi odamning ota onasi u cho'ng odam tusa o'zidan so'ranglar degan edi farislar ilgari qorg'u bo'lgan u odamni ya'ni chaqirib xudo oldida qasam qil biz bu odamning gunohkor ekanligini bilamiz deyishdi u mundoq javob berdi uni gunohkor yoki emasligini bilmayman man faqat bir ishni bilaman u bo'lsimu qorg'u edim hozir ko'ralaydigan bo'ldim bu chog'da ular u seni qandoq qildi ko'zlaringni qandoq ochdi deb so'rashdi u javoban sizlarga aytsam quloq solmidinglar ya'ni qandoqlarcha ongmoqchi bo'lib qoldinglar sizlarmi uning shogirdi bo'lmoqchimi nima dedi buning bilan ular uni haqoratlab san u ablahning shogirdi biz bo'lsak muso payg'ambarning shogirdlari xudoning muso payg'ambarga deganligini bilamiz bu ablahning bo'lsa eng qisqasi qayerdan kelganligini bilmaymiz deyishdi yilqi odam ularga mundoq javob qaytirdi ha ha ajoyib ishqu bu u ko'zlarimni ochdi shundoqdimi sizlar uning qayerdan kelganini bilmadinglar biz bilamizki xudo gunohkorlarning talpini anglamaydi balki o'ziga ibodat qilgan va irodasini ishga oshirganlarnikini anglaydi dunyo obirda bo'lgandan beri biror kishining tug'mi qorg'uning ko'zini ochganligini anglab boqqan emasmiz bu odam xudo tarpidan avatilmagan bo'lsa hech nima qilolmagan bo'ladi ular uni sen gunoh ishida tug'ilgan turuqliq hamdi bizga ta'lim bermoqchimisan deyishib ibodatxonadan qo'g'lab chiqirishdi hazrati ayso ularning hilqi odamni ibodatxonni qo'llab chiqaganligini anglab uni izlab tepib sen inson o'g'liga e'tiqod qilamsan deb so'radi azatli u kim aytmagaysiz uningga e'tiqod qilay dedi yilqi odam uni ko'rib turibsan hozir san bilan дәл dal shuning o'zi dedi hazrati ayso uningga адам, odam Рәббім, саңы sanga e'tiqod qildim deb hazrati aysoga қылды. qildi dunyodagi odamlar ustidan hukm chiqog'ili keldim ko'rlarni ko'rizg'an qilish ko'rman deydiganlarga ularning ko'r ekanligini ko'zsi uchun keldim dedi hazrati ayso uning yenidiki ba'zi parishlar bu so'zlarni anglab bu biznimi ko'r deb qarg'anliq emasdu deb so'rashdi ko'r bo'lgan bo'lsanglar gunohkor bo'lmagan bo'latdinglar dedi hazrati ayso lekin hozir ko'ryotimiz deganinglar uchun gunohkorsizlar